Mwaho kuri mwebwe mwese mubandanya gutega amatwi ibiganiro vya radio isanganiro tubahinikaze mu makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri no murango agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira hamwe n'igihugu ca Namibia Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bujeje umutekano intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere avuga ko gushika hagati mu kwezi kwa nyakanga hazoba hamaze kwerekanwa ubugizo izo mpunzi zitotahukanwamwo tumutega abiri harabaye inama hagati y'igihugu cya namibiya n'uburundi hamwe n'ibisata by'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi hcr bikorera muri Namibia n'igikorera ngaha mu burundi yari inama yari ifite intumbero yo kurabira hamwe ingene Eh, impunzi z'abarundi n'abasabye ubuhungiro muri icyo gihugu zishika hafi igihumbi na mirongo ine n'imwe zoshobora gutahukanwa nk'uko impunzi zose z'abarundi ziri no mu bindi bihugu ziriko ziratahukanwa twumvikanye yuko mu ndwi zibiri ni ukuvuga gushika ku itariki cumi na zine tuzoba twamaze kwandikiranira urwandiko n'ico gihugu ruvuga neza ingene ico gikorwa cyo kutahukana aba barundi cyoza kikagenda hamara mu minsi izokurikira tuzoca turaba kungene rero twoca tubahungura nabo eh, baze mu gihugu c'u Burundi ivyo nivyo twumvikanye muri iyo nama ya mbere twari n’icyo gihugu hamwe nishyirahamwe mpuzamakungu HCR tuzorabira hamwe uburyo bwoshoboka bwiza bwo kubazana kandi bwokoreshwa kandi tubandanya twirinda kiriya kiza tuzoza tubamenyeshe uburyo tuba twahisemo bwo gushobora kubazana Byankurikiye akaba ari umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu. Umuriro wadutse mu nzu y'idandarizo bita Elite hafi yaho bita kuri Fidodido muri zone Rohero mu gisagara ca Bujumbura mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere. Ibidandazwa bigizwe n'ibifungurwa nk'ivyamwa hamwe n'ibindi byari muri iyo nzu ngo bikaba byarahiye byose biratokombera abahora baharangurira imirimo bakavuga ko ari agahombo kadasanzwe kuko atakintu na kimwe bashoboye kuhakura bagasaba wese abishoboye kubagarukira ko kugira ngo bashobore kwiyungunganya gushasha rigiye agahimbare yahishikiye ukuri ifite umubabaro udasanzwe kuko nyimara kubyumva numvise mengo ndacitse intege je nkivyumva yabaye inkuru y'umubabaro cyane kuri jewe kuburyo bitashobotse ko ndonka n'ingufu zo kuhashira abo ni bamwe mu badandaza baburi ibintu byabo mu nzu y'idandarizo bita erite ni hano mu gisagara cya Bujumbura yarayihiye ibidandazwa bigizwe nk’ibifungugwa ibyamwa ibinyobwa hamwe n'ibindi bikaba byarahiye biratokombera bamwe mu badandaza twaganiriye bavuga ko uwo muriro ushobora kuba wavuye ku nsinga y'amatara kwavuga ko byaba byavuye nko ku isi kujyanye n'amatara twarangura ibintu bitugora cyane kandi bizimba twadaraza ibintu by'amafuwi ibintu by'amazi ibintu by'umuceri n'ibiharage ni ukuri ifite umubabaro udasanzwe kuko nyimara kubyumva numvise mpengu ndacitse intege abo badandaza bavuga ko atakintu na kimwe bashoboye kurokora nta na kimwe badukoreye kuko urabona twari no mu bihe bitoroshe kurondera ibikoresho by'abana kurungika abana ku ishuri urabona ko tutagiye koroherwa abo badandaza bamenyesha ko ibyahiriye muri iyo nzu bishobora kuba biri mu mafaranga y'amarundi ashika miliyoni icumi Lijia gahimbari tugukengurukire abakuru b’imitumbi hanuru bibe n'igihugu cy'u Rwanda baragabishwa ko uzofatwa ari mu bashora ibidandazwa canka gakingira ikibaba bishora mu gihugu cy'u Rwanda biciye mu nzira zitazwi bazofatwa nk'inkozi z'ikibi ibyo bikaba byavuzwe kuri uyu wa mbere mu nama y'umutekano aho basanze hamwe mu batware bakora urwo rudandazo babinyegeje naho nabo nyene bagiriza bamwe mu nzego z'umutekano ko babikora iyo nama ikaba yari yahuje abajejwe intwaro kuva ku bakuru b'imitumba abajejwe umutekano n'ubutungane hamwe n'abaserukira ubuzi butandukanye burangurirwa mu ntara ya Kirundo Abraham Safari ku bijyanye n'umutekano basanze bimwe mu biwuhungabanya hariho abagiriza abandi uburozi bagata ko bakabahungabaniriza ubuzima bwabo no kubica bakabica aha bakaba basanze abenshi badodoberezwa ariko baba bafise ibibazo by'amatongo n'ababanyi babo canke imiryango yabo bagahitamwo kubagiriza uburozi buramatari w'intara ya kirundo akaba yaragabishije abo bose bazokwagiriza abandi uburozi atabyemezo bigaragara bafise ko bazohanwa bya by'akarorero hambavu y'ivyo hari kandi abagana n'abanywa inzoga ziyayura umutwe zitemewe n'amategeko kandi bakaba basanze hariho abatware barya ibiturire bakareka abantu bakagana bene izo nzoga maze abapolisi baja kubafata babatware bakaba aribo baja kubaburira hari kandi n'urudandazwa rw'imonogoje rw'impuzu zijabukanwa mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Kirundo akaba yamenyesheje ko mu ndwi imwe yonyene bafashe imitekero cumi 15 bitanu iharugwa mu mafaranga yababa imiliyoni icenda Aburamatari Albert Hatungimana ati biramaze kugaragara ko hariho abatware barongoye imitumba canke amazone bakora ugo rudandazwa canke bakarurerekera ngo kuva ubu bagiye gufatwa bahanwe nk'inkozi z'ikibi nubwo nyene nabo batware bagiriza bamwe majejwe umutekano ko nabo nyene babikora iranagabishije bamwe mu bacamanza barya ibiturire cyo kimwe n'inyamiramabi ko bazoshengezwa hakurikijwe amategeko iyo nama ikaba yari yahuje abajejwe intwaro abarongoye inzego z'ubutungane umutekano n'iperereza hamwe n'abarongoye ubuzi burangurirwa mu ntara ya Kirundo mu Kirundo Abraham Safari ku radio Isanganiro Isanganiro inama isumba ingimba kuri radio isanganira makuru arabandanya bari myibika wabashoreye umwimbu wabo ku itondero ry'imigezi muri commune Tangara y'intara ya Ngozi baridoga ko batarahembwa amafaranga yabo kandi ngo bayakeneyemo twishi muri iki gihe cy'agatasi n'irungikwa ry'abana ku ishure Jure Mukunda ajeje ubuhinga mu kigode kakijeje ibyikawa mu Burundi avugaho ku munsi wa kane bazoronka raporo y'igihugu cyose ngo bazosanga atarahemba hazocafatwa ingingo ku neza y'umurimyi Apollinaire Muzagara abarimyi b'ikawa bavuga ko bamaze kurindira amaso agahera mu nzira baciye babishikiriza musitanteri w'iyo komine nayo ngo abishikiriza abamukurira ariko n'ubu bararindiriye ko baronswa udufaranga twabo Jire Mukundwa umuyobozi w'ubuhinga mu kigo Odeka kijejwe ivy'ikawa mu Burundi avuga ko ku matonero ya leta bariko baheraheza guhemba nk'uko babishikirije ku rutonde batanze akamenyesha ko yaba n'uwigenga raporo ya nyuma y'ingene ihemba ryagenze mu gihugu cose bazoyironka kuri uyu wa kane gutyo ngo bazoheza bafate ingingo zibereye kuwe wese azoba atarahemba ingingo ngo zoza zorohereza umurimi w'ikawa ingozi ponari muzagara hadiyo isanganiro Apolinaire Muzagara tugukengurukire igiciro gito c'ikiro c'ipampa imiti yo gupompa itaboneka ku gihe n'amazi yateye hari mu giterwa ni zimwe mu ntambamizi hanze abarimyi bico gitegwa njabuka amazi bo muri Komine Gihanga mu ntara ya Bubanza bamwe mu barimyi bakavuga ko badebukiwe ku mvo z'uko barima bahomba ivyemezwa n'umugoronoma akurikirana ivy'ico gitegwa kubwishyiramwe Cojerco akavuga ko iruhande y'amazi yateye hamwe mu harimwe ico gitegwa ngo n'abarimyi ntibakoresha neza ifashanyo baronswa n'iryo shira hamwe Ivete Nijimbere. Biburinga kugishika ino harimwe ipampa none ubu munsi urabona risigaye ahitwa mu cyabiza honyine hariya aye umuntu yayengayenga nyine akapfa kuririmuko nyine abo ni bamwe mu barimyi b'igitegwa c'ipampa bo muri komine gihanga y'intara ya bubanza bemeza ko ico gitegwa gitera gisubira inyuma zimwe mu mvo batanga n'amatongo ico gitegwa carimwe amwe ateragabanuka ayandi iyo bayarimye akuzura amazi ibituma umwimbu utamera neza ndetse n'igiciro gito gihabwa umurimyi uyu ni umwe muri abo barimyi agereranya uburimyi bw'ipampa bwa kera n'ubw'ubu byari byifashe neza cyane umuremyi w'ipampa yarizegwa rwose mu gihe cy'umwimbo w'ipampa mm-hmm. mu gihe cy'iriki ipampa rimaze guhera usaba ideni ku rindi pampa rizoze ryo bundi bakwakira neza rwose gusumba ko uvuga uti nzoriha kumwisha kitacitaweho ugereranije n'imyaka iheze hariho imvura nyinshi hari ubukene bw'amatongo ibyo byose ni intambamizi iteye ingorane ku ipampa kera hariho abantu benshi bari barishyigikiye. byari bishyigikiwe rwose ku buryo umuti w'ipampa watanga ipampa gushika imashini zashikira rimwe n'ibyangombwa byose bikenewe nayo ubuye biragoye imvura nayo ubije ntiyigwa nka kera kandi impamvu ntirikunda imvura nyinshi ishika mu miti miburo Jacqueline nawe navuga ko icyo gitegwa cyari gifise akamaro ariko kubu kukirima ataco bikibafasha agaruka ku ruhombo bagira iyo bakirimye umuntu yayenga yenganya nakapfa kuririmuko nyene naho ubundi nta birebire by'ipampa byarimwo oya kubera urabye nk'amahera dukoresha mu ipampa urishyura ishoye muri sandwe siko uyakuramo uca usanga wahombye rwose n'impagaritse Gerard umugoronome akurikirana ico gitego ko bwishiramwe kojerko aremeza ivyabo barimye bashikiriza ariko akamenyesha ko abaheba kurima ipampa ari bamwe mu barimyi bamaze kudendebukirwa ugiye kuraba umwimbu dusigaye twimbura nta n'ica gatatu c'umwimbu twimbura muri iyo myaka urumva aragenda akandika amafaranga agiye arakoresha guhera mu irima tera mu ibagara amaze kugenda guharura hazogera ishora amaze guharura ya mafaranga yagenda gushora akaza asanga nta n'icakane cyayo yakoresheje aronse acatangura kugira ngo ndarihevye caba rityoza ko mbona karesi indya nshira mu nkono igitego c'ipampa catanguye kurimwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na cumi n'icenda mu ntumbero y'uko abanyagihugu b'abarimyi bo hagati mu gihugu baronka amafaranga komine ya gihanga ikaba yari ifise ububiko bw'ipampa bugera kuri butanu nawe ubumenyi butandukanye afashije ababyeyi kuvoma abo ni bamwe mu banyeshure baba muri zone ya Kamenge mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura bariko rasozera igihe c'uburuhuko bavuga ko muri no minsi y'uburuhuko bafashije ababyeyi babo udukogwa dutandukanye two mu nzu tarafashije abavyeyi kuvoma guteka koza ivyombo no kumesa narize ndasubiramwo ibyo twagiye turakora mbandibutsa abandi nabo ngo bahisemmo gufasha gufasha abandi bana bagenzi babo bava mu muryango yugarijwe n'ubukene bamwe bamwe nagenda bayimuza abandi birato n'abandi amashesheri urusanzwe ukunze gufasha abantu eh urundi rwaruka rwakurikiranye inyigisho muri kino gihe cy'uburuhuko kuri kuri paruwasi yo mu Kamenge ngo rwashimishwa n'ivyo bigishijwe bakavuga ko bizobagirira akarusho nibasubira ku ishuri ibintu bizomfasha nayize umushikiranganje ajeje gushigikirana hamagariye abajejwe intwaro gufasha mu ishigwa mu ngiro y'imigambi yo gukinga no gutekaniriza kazoza abanyagihugu imerere sabushibike akamenyesha ko leta itekanye ibikorwa bitari bike nko gufasha mu guhimiriza abantu batahura kamaro uko kuziganiriza kazoza bikaba no ku bikabera mu mashirahamwe yo kuvuzanya bahurikiye Murunani pamisabe hakaba hari kuri uyu wa kabiri yugurura icesi indu yahariwe ugukinga no guteganiza akazo z'abanyagihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya. Buraca bugacana yandi mu magara y'abantu imbuto zihura zifise ikibazo ni kimwe mu bituma umubyeyi ashobora kwibaruka umwana afise ubumuga bishikirizwa n'umuganga yanonosoye kuvura indwara z'abakenyezi muganga Deogracias Ntukamazina asigura ko hariho ubumuga buvugwa n'ubutavugwa onera muco umwana ari mu nda ngo arashobora kuvukana ubumuga butandukanye bivanye n'imvu zitandukanye muganga deogasias mukamazina yanonosoye kuvura indwara z'abakenyezi arasigura nk'igituma hashobora kuvuka umunyamwema mu gihe ababyeyi bafise urukoba rwirabura uwo mugabo bwavuye ndigitangura uvuye kuri tujya tuba tuba twahuye kenshi abavukana ubumuga ikindi gishobora kubituma kenshi nikajya agasaho k'amazi kagapaswa amazi agahera rwose umwana aguma yitunangije akavukana afise umenga avuka utuguru tumeze ukuntu adahema neza bimeze gutyo urumva n'ibintu bigenetike mu miryango barafise iyo ngorane mm. hama mwana agacavuka rero afise iyo ngorane y'ubwo bumuga nka kujyona abanyamwembe se na nyina batafise umubiri usakurye mugo bazobona bavyara mwana asakurye bijya vyanditswe ku mbuto zabo kuri ziriya mbuto zihura hari akantu kerekana nyamwema tuba duhuye tubi eh, haba ku mama n'umushinga nawe wiwe tuba twahuye ngo hari kandi n'imiti cyangwa indwara nka diyabete nk'iyo umubyeyi atakurikiranwe neza bishobora gutuma umwana yibungenze agira ikibazo hari abantu banywa inzoga cyane bigatuma n'umwana avukana ubumuga ubye umugore yagize tokiso umwana avukana umutwe yanyoye imiti ituma igihimba kimwe kitabaho kubera yumva n'ibintu bivuye hanze si ibintu bijyanye eh, n'iyo konsitisiyo y'imbanyi eh, hari imiti myinshi barakunda kuvuga imiti kera barakoresha ku bantu bagira inda ziravayo bari imiti barayikuye ku isoko iyo bita mataridomide bahora bafata umwana akavuka ukuboka atako hari kugasa igice ntakihari akavuga bise tubuko twamugaye barekuye ku isoko mu bisanzwe kenshi urabona nico ituma imiti dukoresha yabanje kwigwa hariho indwara z'umukenyezi diyabete diyabete irashobora gutuma umwana avukana ubumuga canke ibindi bintu umuntu adashobora gutora ibyatumye umwana avukana ubumuga bajya bagwara amakanseri bakajya kuja kuri ibyo bita ama radiotherapy ma niko bayita canke ibindi atagituma bapfa batoye igikenewe ngo gukoresha ibipimo kare kugira bashobore kumenya ingingo ifatwa yakurikiranywe akagirisha nayo mayikogarafi barashobora kubona bati mufasoni ufise iyi mbanyi umwana ntameze neza arafise ubumuga ubwo bumuga naho ni buryo bubiri hari ubumuga bushobora gukorwa avutse bakabuvura n'ubudashobora kuvugwa n'ubundi n'umwana atashobora kuba azohava apfa niyo amezi icyenda atarahera ngo avuke bumva rero bamubwira bati mufasoni iyi ndare umwana afise ubumuga bukomeye cyane bisaba ko tuyihagarika hariho mu gihe baratubona babyemera n'abandi batabyemera hariho mu gihe bataja muri ecography ko badakurikiranwa urumva akazobyara umwana hariya ruguru bahora bavuga ngo babyaye igihume kumbe no kubera uwo mukenyezi ntiyaronse uburyo bwo kuja mu gusuzumisha guca mu cuma ca ecography ngo barabe ati uwo mwana ntashobora kubaho n'ubundi rero w'umuga umuntu ashobora kuvuga ati arafise akagagorane ariko avutse barashobora kuzogakora kuko abaga bakahegeranya mu bihugu biteye imbere ngo barashobora gupima ababyeyi bimirije kubakana bagashobora kubona ko bashobora kubyara umwana akomeye bikomeye hamangiye umukenye adafite indwara ngendanwa igihe yibungenze gategerezwa kuvugana n'abaganga bakongera bakamukurikirana kugira bamubwire ingene yo kwigenza Wanera muchura kenu yeno kule buchana yandi ya abantu duciye dusozera kwa na y'uno murango ariko bayafatiye hagati tubibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize abarundi bahungiye mu gihugu cya Namibia barenga igihumbi ngo bagiye guhungukanwa nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'intwari hagati mu gihugu nayo muriro wadutse mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere mu nzu y'ubudandarizo bita Elite iri mu gisagara cya Bujumbura